Biz keçən dərsdə Davabidül Təkfir kitabından, yəni o mövzuda qaldıq ki, artıq biz e, kafirlərin istər əsli kafir olan, istər də ki, mürtədlərin barəsində, yəni onların dünyada olan yəni hökmləri var. Yəni dünyada onlar necə davranırlar? İstər əhli kitab olsun, istər mürtəd müsəlmanlar, İslamdan dönmüş, yəni müsəlmanlar olsun. Yəni bu cürlərlə dünyada necə davranmaq lazım onların hökmləri barəsində danışdıq və inşallah bu gün də müəllif e, hukmul kufrul akbar və əhli fil axirə. Yəni böyük küfr sahibləri, yəni e, böyük küfr sahiblərin axirətdə onların, yəni hökmləri, yəni barədə, yəni onların hökmləri barədə yəni, danışacaq və şək yoxdur ki, e, böyük e, küfürlər, böyük küfürlər sahibi, yəni küfürlər, yəni hansı o küfür ki, insanı e, dindən çıxarır və yaxud da ki, əslən kafir olanlardır, onlar e, əhli kitab məcusilər, e, bütpərəslər, müşriklər, zindiqlər, mülhidlər, mürtədlər, onlar hamısı qiyamət günü, yəni əbədi, yəni cəhənnəmdə, yəni qalanlar olacaqlar. Çünki Allah s.ə.v deyir ki, İnnəl-ləzîne kəfəru lən tuğni anhum əmvaluhum və lə əvladu minəllahi şeyə وأولاكم وقود النار Allah Subhanahu deyir ki, o kəslər ki, artıq onlar, yəni kafir oldular, onları qiyamət günü nə onların var dövlətləri, nə onların övladları, onlardan heç bir şey, yəni xilas edə bilməyəcək, onlara heç bir kömək edə bilməyəcəklər. Həqiqətən onlar qiyamət günü, yəni cəhənnəmin, yəni odlarıdırlar, yəni cəhənnəmin, yəni odunları, yəni cəhənnəm, yəni onlarla, yəni qalanacaq. Və həmçində Allah Subhanahu buyurur ki: "Vallədinə kəfəru və kəzəbu bi ayatina ulaika ashabun narhum fiyə xalidun." Allah Subhanahu deyir ki, o kəslər ki, küfr elədilər və Allah Subhanahu taalanın ayətlərini yalan saydılar, onlar həqiqi mənada e, cəhənnəm əhlidilər və onlar orada əbədi olacaq olaraq, yəni qalacaqlar. Və həmçinin Allah Subhanahu buyurur ki, "Laqad kafara allazina qalu inna Allahu vel-Masih ibn Maryam, Məsih ibn Maryam" وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا, اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالم min ənsar. Allah Subhanahu buyurur ki, artıq o kəslər kafir oldular ki, onlar dedilər ki, İsa e, Məsih İsa, Məryəmin oğlu İsa, yəni Allahın oğludur. Çünki İsa e, Yox, İsa, yəni Allah Allah özüdür. İnnallahu vel Məsih. Yəni İsa özü Allahdır və İsa Məsih İsa öz İsrail övladına dedi ki, Allah ibadət edin, hansı o mənim Rəbbim və sizin Rəbbinizdir. Həqiqətən də kim Allaha bir şeyi şərik qoşarsa, Allah Subhanahu artıq cəhənnə, cənnəti ona, yəni haram edər, cənnəti ona haram edər və onun yeri cəhənnəm olar və həqiqətən də zalimlərin heç bir, yəni köməyi olmaz. Və həmçində Allah Subhanahu Quran kəmdə buyurur ki: "Va'dallahu al-munafiqina vel-munafiqati vel-kuffara nara cehennam halidin fiha hiya hasbuhum ve lana'u ve la'anahumullahu ve lahum azabun mukim." Allah Subhanahu buyurur ki, artıq Allah Subhanahu taala münafiq və münafiq kişi və qadınlara və kafirlərə qiyamət günü əbədi olaraq cəhənnəm və lənət eləmişdi və o onlara yetər və həqiqətən də Allah Subhanahu onlara lənət lənət etmişdi. Allah Subhanahu onlara lənət elə, eləmişdi və onlara həqiqətən də acınacaqlı, yəni əzablar, yəni gözləyir. Və həmçində Allah Subhanahu buyurur ki: "İnnellezine keferu min ehli kitab vel müşrikine fi nari cehennem halidin fiha ulaikum şerrul beriyye." Allah Subhanahu buyurur ki, o kəslər ki, əhli kitablardan kitab verilmişlərdən müşrik oldular, həqiqdən də onlar kafirlərdir və onlar cəhənnəmdə əbədi olacaqlar, olaraq qalacaqlar və onlar həqiqdən də məxluqatın ən şər, yəni insanlarıdır. Və həmçində Allah Subhanahu taala buyurur ki, "Ulayka ashabunnar", onlar yəni cəhənnəmin, yəni əshaba cəhənnəmin e, düşən, yəni cəhənnəmin əhlidirlər. Və bütün bu ayələr yəni onu göstərir ki, yəni o e, kafirlər hansı ki onların küfrü böyük küfürdür. Hansı ki kitab əhli, müşriklər, mədusilər, bütpərəslər, mürtədlər, hansı o küfür ki, yəni böyük küfürdür. Onların e, cəhənnəmdə yer əbədidir və onlar əbədi olaraq cəhənnəmdə qalacaqlar. Və həmçində bu barədə e, sünnədə də hədislər var. Hansı ki peyğəmbər sən buyurur ki, İmam Müslim rəhməhullah rivayet edir ki, Abdullah ibn Ömer hədisində "Ənna Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm qal: "Yədxulu əhlul cənnətə cənnə və yədxulu əhlun nar an-nar, thumma yaqumu al-muəzzin beynəhum feyəqul: "Ya əhləl cənnə, la mauta, və ya əhləl nar, la mauta, kullun xalidun fiyyə, huwa fi." Yəni İmam Müslim rəhmələr rivayət edir ki, Peyğəmbər dedi ki, artıq qiyamət günü cənnət əhli cəhənnəmi cənnətə daxil olandan sonra və cəhənnəm əhli cəhənnəmə daxil olandan sonra, ya bu da o deməkdir ki, yəni o asi müsəlmanlar ki, hansı ki, cəhənnəmdə əzab çəkəcəklər, onlar əzab çəkəndən sonra, yəni o halda ki, artıq bütün, yəni cəhənnəmdən çıxacaq insanlar çıxandan sonra, yəni cənnətə gələn sonra və cəhənnəmdə əbədi qalanlardan, yəni bu haldan sonra artıq Peyğəmbər dedi ki, belə bölüşmə olandan sonra artıq deyir müəzzin, yəni əzan əzan verən, yəni namaza çağıran deyil, müəzzin, yəni nida ilə çağıran, yəni uca səslə deyəndir və o deyəcək ki, ey cənnət əhli, sizə ölüm yoxdur və ey cəhənnəm əhli, sizə ölüm yoxdur və deyir hər kəs öz qaldığı yerdə əbədi olaraq, yəni qalacaqlar. Və həmçində İbn Ömərin başqa, yəni Buxari Müslim ittifaq elədi hədisdə Peyğəmbər sallallahu deyir ki, "İzə sar əhlül cənnəti iləl cənnə və sar əhlün nar ilə'n nar" أتي بالموت حتى يجعل بين حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت يا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنا إلى حزنا إلى حزنهم Buxari Müslim ittifaq elədi hədisdə İbn Ömər radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər səhəm dedi ki, əgər o zaman ki, cənnət əhli cənnətə gedəndən sonra və cəhənnəm əhli cəhənnəmə gedəndən sonra, deyir, artıq ölümü gətirəcəklər. Yəni ölüm e, formada olacaq, yəni ölümü gətirəcəklər və o ikisinin arasında ölümü keçəcəklər və deyəcəklər artıq bundan sonra ölüm yoxdur. Ey cənnət əhli, ölüm yoxdur. Ey cəhənnəm əhli, ölüm yoxdur. Və deyir bunu görəndən sonra cənnət əhlinin fərəhi, sevinci artacaq və cəhənnəm əhlinin isə hüzünü hüzünə qarşı, yəni artacaq. Yəni cənnət əhli də sevinirdilərsə, onların sevinci sevinclərinə də artacaq və cəhənnəm əhli isə əksinə onların hüzünləri hüzünlərinin üzərinə yəni artılacaq. Və sonra Müslümin hədisinə Əbi Səhəd Əl-Xudur radiyallahu hədisində buyurur ki, Qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, Əmmə əhlün nərə lədinhum əhlüə fəinə lə yəmutunə fiyyə və lə yuhyun. Yəni, Əbi Səhəd Əl-Xudur radiyallahu anh buyurur ki, ancaq deyir cəhənnəm əhli, onlar hansı ki cəhənnəmin əhlidirlər, onlar deyir orada nə öləcəklər, nə də ki diriləcəklər. Və həmçində bu hədislər onu göstərir ki, yəni bütün cənnətə düşənlər və cəhənnəmə düşənlər onlar yəni öz yerlərində yəni əbədi olacaqlar, qalacaqlar. Əgər onlara ə, e, əgər ə, e, tovhid əhli deyillərsə, yəni burada bəziləri yəni dəqiq başa düşsün ki, yəni burada e, o insanlar ki, e, cəhənnəmdə müəyyən əzab çəkib e, sonra daxil cənnət daxil olacaqlar. Yəni bu hədislər onu əbədiyyət onu göstərir ki, artıq əgər ona cənnət yazılmışsa, yəni son yeri cənnətsə, hər hər öz son yazısına gedəndən sonra, yəni e, cəhənnəmdə sırf kafirlər və cənnətdə də sırf yəni tovhid əhli daxil olandan sonra artıq yəni onlar öz yerlərində yəni əbədi qalacaqlar. Və bütün bu hədislər onu göstərir ki, həmçinin burada əhlüs Xüsusən icması da bu barədə icması var ki, e, Necəl Əşşəri rəhmələ buyurur ki, Və qaləl musliminə kulluhum illəl cəhmən, inna la yuxallidu əhlil cənnəti fil cənnə və yuxallidul kufara finnər. Yəni, cəhəmdən başqa, yəni, cəhm, yəni cəhmiyyələrdən başqa, yəni burada cəhm ibn Saffa nəzərdə tutulur və ondan başqa, ə, bütün İslam müsəlmanlar o etiqadadır, etiqadadır, etiqadadırlar ki, yəni cənnət əhli cənnətdə əbədi qalacaq və cəhənnəm əhli də, yəni cəhənnəmdə, yəni əbədə qalacaq. Həmçində bu ə, e, Osman ibn e, Səid Əd-Dənidən də necə bu ə, e, icma, yəni nəql olunub, yəni o da buyurur ki, yəni onlar ə, cəhənnəmdə əbədi və cənnətdə, yəni əbədi, yəni qalacaq. Həmçinin bu təfsirlər Qurtubdə, İbn Kəsirdə və başqalarında, yəni bu qeyd olunub, yəni o barədə yəni alimlər ixtilaf eləməyiblər. Yəni cənnət əhlinin cənnətdə əbədi olmasına və cəhənnəm əhlinin cəhənnəm əbədi olması barəsində alimlər yəni ittifaq yəni ixtilaf eləmək, hamısında az qalıb, yəni icma eləsinlər ki, e, ittifaq olsun ki, bu məsələ yəni ittifaq, yəni cənnət əhli cəhənnəmdə əbədi qalacaq və cəhənnəm əhli də cəhənnəmdə yəni əbədi qalacaq. E, bu məsələnin də o hökm çıxır ki, e, cəhənnəm əhli necə ki e, cəhənnəmə düşəcək, əbədi orada qalacaqlar, onlar orada hamısı bir təbəqədə deyillər. Necə ki cənnət əhli cəhən, cənnətdə eyni təbəqədə deyillər. Çünki cənnətin dərəcələri var və cəhənnəm nəyi var? Dərəkətləri. Yəni Yəni cənnət dərəcələr nədir? Dərəcələr yuxarı qalxır. Dərəkət nədir? Dərəkət isə aşağılaşır. Aydındır hansı ki, e, Allah Subhanahu Quran-Kərimdə buyurur ki, "İnnel munafiqina fi darkal asfali minen nar." Həqiqətən munafiqlər cəhənnəmin ən aşağı təbəqəsindədir. Və həmçində biz keçən dərsdə də sələflərin də rəyini gətirdik ki, onlar e, düz zəif hədis var. O barədə Peyğəmbər deyir ki, cəhənnəm təbəqələri var və ən yüksək təbəqədə kimlər olacaq? Məhəmməd ümmətinin asiləri, sonra isə e, nasranlər, sonra yahudilər, sonra məcusilər, sonra isə bütpərəslər, sonra isə kim, ən aşağıda kim gələcək? Yəni, münafilər gələcək və düzü bu zəif hədis ancaq sələflərin də bu barədə yəni, rəyləri var. Sonra həmçində buna e, dəlil, yəni Qurani kəmdə də ayə var. Allah sonra buyurur ki, ثُمَّ لَنَحْنُ عَلَمُ بِالَّذِنْهُمْ اَوْلَى بِهَا صِلِيَّ Deyir, biz bilirik ki, e, cəhənnəm əhlindən da əzabat daha haqlı, yəni o əziyyətə daha haqlı, yəni kimlərdir? Yəni, həmçində başqa yədə Allah subhanda buyurur ki, اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ Yəni, Allah subhanda buyurur ki, o kəslər ki, küfr elədilər, yəni kafir oldular və haqq yoldan azdırdılar, yəni insan insanlar haqq yoldan azdırdılar, biz onların əzablarını deyə əzabların üstə neynəyərik? Yəni, əlavə edərik. Yəni, bu da onu göstərir ki, yəni orada kafirlərin, yəni cəhənnəmdə əbədi qalan kafirlərin əzabları hamısı yəni eyni səviyyədə deyil. Həmçin İbn Kəsir rəhməllah buyurur ki, yəni bu ayə, yəni bu ayə təfsir olaraq buyurur ki, yəni onlar e, kafirlər cəhənnəmdə, yəni öz əzablarını yerinə olacaqlar ayrı-ayrı olacaqlar. Həmçə İbn Qeym rəhmələ buyurur ki, "Və əhdul ədəbin bi kufrin və l-axir bi saddim an sabilillah." Yəni bu ayə ki, hansı ki onlar həm kafir oldular və həmçində müsəlmanları azdırdılar. Bu baxımdan İbn Qeym rəhmələ deyir ki, onların iki əzabı var. Birinci əzabı küfrlərinə görədir və ikinci əzabı da nəyə görədir? Onların insanları haqqdan, yəni yayındırdıqlarına görə. Həmçində Allah son Quran kəndə buyurur ki, Ən-naru yu'radun aleyhə quduvan və əşiyyə və yevmə təqumu səətu ədxilu ələ firavun əşəddəl əzəb. Yəni Allah subhanda buyurur ki, o zaman ki onlara e, gecə e, və gündüz onlara əzab ərz olunar və bu da e, bu ayə əslində birbaşa, yəni bərzağa, bərzaqda əzab verməyə dəllətdir. Çünki Firon, yəni basdırılmır Firon, yəni suda qərq olub və Allah Subhanahu onun suda qərq olmasına baxma nə deyir? Deyir ona deyir, o deyir onun üzərinə gecə və axşam əz olun. Yəni, o bərzaq həyatında əzab çəkər, hətta qiyamət günü ondan da şiddətli əzaba nə olar? Yəni düysər olur. Aydındır? Və bu da onu göstərir ki, e, onun o e, şiddətli əzab olması, yəni əzab var, bir də əzabın şiddətlisi şiddətlisi var, bir də daha da şiddətlisi var. Hansı ki, burada Allah Subhanahu deyir ki, əşəddəl ədəb. Yəni Yəni şiddə var, bir də var. Əşəd də, əşəd də ismi tafdildir. Yəni əşəd də şiddədən daha çoxdur. Yəni Allah Subhanahu taala Fironu qiyamət günü daha da şiddətli, yəni əzaba, yəni e, qismət eləməsini, ona o əzabı verilməsini, yəni bu ayədə, yəni bildirir. Və həmçində sünnədə də hədislər gəlir ki, peyğəmbər sən buyurur ki, e, İbn Abbas nəsən buyurur ki, "Ənna Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm qal: "Əhvanu əhlün-nar ədaban Əbu Talib və huwa muntailun bi e, muntailun bin aleyni yağli minhuma dimaguhu." Yəni İbn Abbasın hədisinə Peyğəmbər buyurur ki, cənnəm cəhənnəm əhlinin ən yüngül əzabı deyir Əbu Talibə veriləcək, hansı ki deyir o, deyir onun deyir ə, ayaqlarının altından köz qoyulacaq, o közün içindən onun deyir, yəni beyni, yəni qaynayacaq. Və həmçində e, Nu'man ibn Bəşirin də hədisində Peyğəmbər buyurur ki: "İnna ahwana ahlun nar adaban man lahu na'lan və şirakan və şirakan" من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن, أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهوانهم عذابا Yəni Muhammed bin Bəşirin hədisində Peyğəmbər buyurur ki, həqiqətən də qiyamət günü, yəni cəhənnəm əhlən ən yüngül əzab o kəsdə olacaq ki, onun deyir ayağında, yəni iki əqqabsı var, yəni hər ayağında bir əqqabsı var və əqqabların deyir, yəni qaytanlar, şunurkalar da var və o deyir şunurları, yəni əqqabının bağları deyir yanır, yəni qaynayır, yəni yanır və o yanıqdan da onun ayaqları yanır və o istidən də onun beynini, yəni beyni qaynayır. Yəni beyni içinin içi qaynayır və o deyir ona elə gəlir ki, ondan şiddətli əzab heç kimdə yoxdur və deyir həqiqətən də deyir ən yüngül əzab deyir onun özündədir. Və həmçində başqa hədisdə də başqa hədisdə də e, Peyğəmbər s.ə.v-dən e, soruşurlar ki, e, necə onun həm İbn Abbasdan gəlib ki, soruşur ki, ya Rasulallah, sənin görüm tapsaqdı bunun ərəb dilində elə mətn oxuyardıq və ona deyirlər ki, ya Rasulallah, e, sən deyir öz öz deyir ənvədir, necə e, necə ne, neyniyə bildin? Hansı odur ki, bu dünyada səni qoruyurdu, sənə görə əzab çəkirdi. O deyir ki, mən deyir ondan yalnız və yalnız qiyamət günü, yəni əzabın, yəni yüngülləşdirə bildim. Yəni onun, yəni əzabını, yəni yüngülləşdirə bildim. Hansı ki, onda e, yüngüllüyü onda olacaq ki, onun ayağının altındakı közlər onun beyni yəni qaynacaq. Yəni bu da deyir ən yüngül, yəni əzab olacaq. Sonra həmçində bu hədisdən e, o faydalar çıxır ki, yəni bu e, kafirlər, kafirlər öz dünyada elədikləri əməllərə görə qiyamət gün, yaxşı əməllərinə görə qiyamət gün heç bir yəni, faydalanmayacaqlar. Baxmayaraq ki, bəzi alimlər deyilər ki, faydalanacaqlar. Çünki e, Qadı İyad Rəhmələ buyurur ki, Əl-icməu alə ənəl kufar lə tərfəhum əməlhüm və lə yüthəbun aleyhə binəimin ولا بتخفيف عذابا لكنهم بإضافة بعضهم للكفر كبار المعاصي وأعمال الشر وأذى المؤمنين وقتل الأنبياء والصالحين يزدادون عذابا Qadiyyad rəhmələ buyurur ki, artıq icma ondadır ki, yəni qiyamət gün kafirlərin heç bir əməlləri onlara savab vermir, heç bir əməli onlara fayda verməyəcəklər. Və lakin deyir, bəzi əzabların, yəni yüngül olması, bəzinin, bəzilərin yüngül olması ondan irəli gəlir ki, o kafirlərin bu dünyada olan, yəni mövqələrindən elə kafir var, adi kafirdir. Yəni, e, məsəl üçün götürək bir, bir babulə bir kafir kimi. Yəni, döyüşən deyil, Allahı söyən deyil, Peyğəmbər də əhli kitabdır, yəni kafirdir. Yəni, İslama gəlməyəndir. Vədir, onu ilə Peyğəmbərləri öldürən kimi, müsəlmanları öldürən kimi, dinə qarşı çıxanlar kimi o kafirlər ayrı-ayrıdır, aydındır. Və onun öz e, kafirliyinin yüngülünə görə onun əzabı, yəni bundan yəni, yüngül olacaq, aydındır. Yəni, o salihləri öldürənlər, Peyğəmbərləri öldürənlər və ilax və s. o kafirlər öz e, küfürlərinin şiddətliyinə görə bu birisinə neyini? Qat-qat, yəni çox yəni əzab alacaq, aydındır. Və həmçin İbn Qeym rəhmələ buyurur ki, Və lə reybə ennəl kufrə yetəvafət فكفر أغلط من الكفر كما أن الإيمان يتوافد فالإيمان أفضل من الإيمان فكما أن المؤمنين ليسوا في درجة واحدة Subhanallah gör necə qəşən sözdür İbn Qeym rəhməllah buyurur ki, həqiqətən deyir ki, küfür deyir fərqlənir. Necə ki deyir küfür, küfür var bir-birindən daha da şiddətli. Necə ki iman. İman fərqləndiyi kimi İman var və yaxşı iman, necə hədislərdə gəlib afdalı iman hansıdır, ən gözəl iman hansıdır. Və həmçində müsəlmanların dərəcələrinin fərqi olduğu kimi, yəni mömin, bu da mömindir, bu da mömindir. O mömin, o mömin kim deyil, o mömin, o biri kim deyil. Aydın, yəni deyir, möminlər fərqləndiyi kimi, möminlərin dərəcələri fərqləndiyi kimi bu dünyada və axirətdə və həmçində kafirlər də bu dünyada və axirətdə ondan dərəcə nə olacaq? Yəni fərqli olacaqlar. Bəl hum dərəcətun indallah. Bəl فكذلك الكفار ليسوا في طبقة واحدة والداركم واحد بل النار دركات كما أن الجنة درجات ولا يظلم ولا يظلم الله من خلق أحدا وهو الغني الحميد deyir və bu da o deməkdir ki e, o insanlar, yəni cənnətə düşənlər cənnətin dərəcələri olduğu kimi və cəhənnəmdə də cəhənnəmin dərəkətləri olduğu kimi hamı eyni əzab, eyni nəyimi görməyəcəklər. Çünki e, yaxşı işlər görənlə, az yaxşı iş görənin dərəcədə eyni ola bilməz. Çünki İbn Qayyim rəhməhullah buyurur ki, həqiqətən də deyir ki, Allah Subhanahu taala heç kimə zülm eləz və deyir o həqiqətən də e, həmid olandır. Yəni həmd olunadır. Yəni Allah Subhanahu taala hərənin öz əməlinə görə, yəni möminin öz əməlinə görə və kafirin öz əməlinə görə hərənin, yəni özünün, yəni dərəcələri var. Və İbn Rəcəb rəhməhullah buyurur ki, "Əl-babul hadil və şirun fi zikr anval ədəb əzəb əhlünər və təvavvutun fil əzəbi bihəsbi mə'malihim. İbn Rəcəb öz Ət-Təxfiful minənlər kitabında 19-cu, yəni bölməsində e, 21-ci bölməsində buyurur ki, və hansı ki o bölmədə e, İbn Rəcəb, yəni cəhənnəmdə, yəni kafirlərin ə, e, ə, e, əzablarının, yəni müxtəlif, yəni olmasını, yəni eyni dərəcədə olmamasını, yəni bildirir. Və həmçinin bundan da o e, bu ayə də gətir, ayədən birində Allah Subhanahu buyurur ki: "Və likullin dərəcətin mimma amiluh." Deyir, onların hər birinin özünün dərəcələri var. Nəyə görə? Onların etdiyi, yəni əməllərə görə. Və həmçində İbn Qayyim rəhməhullah e, e, İbn Qeyb rəhməllah o küfr hansı ki, biri-birindən daha şiddətli olan küfrdür. Onları İbn Qeyb 3 e, mərtəbədə gətirir və onlardan birinci odur ki, min heytul aqidə el-kəfrə fi nəfsə kəmə cəhədə Rabbul aləmin bil kulliyə. Və o şiddətli küfrü birinci dərəcəsində onda görür ki, o deyir onun küfr əqidəsidir ki, o deyir aləmlərin Rəbbini e, təmiz inkar eləmişdir. Yəni heç Allah Subhanahu heç olmamağını yəni heç Allahın olmamağını, yəni inkar edənlər, yəni onlar ən şiddətli, yəni əzaba daha düşər onlardır və ikinci isə onların e, küfrü, yəni şiddətli ondadır ki, onlar inatkarlıq və bilə-bilə haqqdan yəni üz yayındırmalıdır ki, bunlara da ki, e, hansı ki Hansı ki onlar, yəni Peyğəmbər s.ə.v-i bildilər, haqq olur, bildilər, ancaq ondan haqqı qəbul etməkdən, yəni üz döndədilər. Və üçüncü də deyir, e, o kafirlər deyir, hansı ki onlar Allah subhanətə alanın e, nurunu e, söndürməyə çalışırlar, hansı ki o qullarını, yəni Allahın qullarını haqq yoldan, yəni yayındırmağa, yəni çalışırlar. Və həqiqi mənada isə e, onların e, küfürlərin, yəni şiddətli hamısı, yəni bir-birindən daha da şiddətlidir. Və həmçində kafirlərin bu ayrı-ayrı əzab verilmə məsələsi hərəsinin yəni əzabı ayrı-ayrı olduğundan buradan belə bir məsələ də çıxır ki, onların əzabları, onlara verilən əzablar, onların yaxşı işlərinə görə onlar qiyamət günü əzablar yüngüləşəcək yoxsa yüngüləşməyəcək və bu barədə ali sələflərin yəni, iki rəyi var. Yəni, buradan hansı məsələ çıxır? Hansı o məsələ ki, əgər biz ispat eləyirsə ki, bu kafirin əzabı o birisindən daha da şiddətli, onuncu bundan, bunun kafirin əzabı ondan daha da yüngüldür. Buradan belə bir məsələ çıxır. Məgər kafir dünyada elədiyi yaxşı işlərə görə onun ə, əzabı yüngülləşəcək, yoxsa yüngülləşməyəcək. Və burada sələflərin iki dənə rəyi var, hansı ki, o rəyləri İbn Rəcəb Rəhməllah qeyd edib. Və onlardan biri odur ki, ənnəu yuxaffafu anhum bizəlik. O əməllərə görə onların əzabı yüngülləşəcək. Və onların dəlilləri nədir? Onların dəlilləri e, kafirlərin əzablı, e, əzabların yüngüləşməsi barəsində olan hədisləri istilal gətirir, hansı ki, İbn Cədən kimi və başqaları kimi, hansı ki, İbn Cədən hədisində ə, e, Ayşə rəndə ki, ya Rasulullah İbn Cədən deyir cahilidə, deyir, e, yəni salih insan idi və öz qohum əlaqəsini yəni yaxşılaşdır, yaxşılaşdırdan idi. Və ondan soruşanda Peyğəmbər deyir ki, e, onun yəni hədisi, onun yəni əzabı yəni yüngülləşəcək. Və bu hədis ümumiyyətlə yəni zəif hədis. Yəni bunların istidlal etdiyi hədis bu hədis yəni zəifdir. Və həmçində başqa, yəni hədislərdən e, dəlil gətirəniz ki, səhih hədisi Əbu Talibin, yəni hədisi hansı ki, Peyğəmbər deyir ki, onun əzabı qiyamət günü olacaq onun əzabı ən yüngül, yəni əzab olacaq. Çünki o zaman ki, ondan ə, e, soruşanda ki, e, ya Rasulallah, Bəs sən Ənvə neyniyə bildin? Hansı ki, o sənə görə qəzəblənirdi. Sənin hərdən ki, qayğında, yəni sənə əziyyət verməkdən cəmatı yayındırırdı. Və onda Peyğəmbər deyir ki, mən deyir Allah Subhanahu onun, yəni ən yüngül əzabın e, e, istəmişəm, o da onun, yəni ayağının altına köz qoyacaq, o közün közdən onun, yəni beyni qaynayacaq. Və ikinci rəisi ordadır ki, kafirlər bu dünyada olan əməllərinə, yaxşı əməllərinə görə qiyamət günü heç bir yüngüllük görməyəcəklər. Çünki Allah Subhanahu buyurur ki: "Və qadimna ilə إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ وَجَعَلْنَهُ هَبَانْ مَنْثُورًا Deyir, onların elədiyi əməllər nə inəcək? Biz onların üzərinə boş olaraq özlərinə, yəni qaytaracaq. Və həmçinin Allah sana buyurur ki, مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَاتٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ Deyir, Allah sən buyurur ki, kafirlərin misalı, o, a, kafirlər hansı ki, öz rəblərinə küfr elədilər, onların misalı o kəslər kimidir ki, onların elədikləri əməlləri köz kimi olacaq. Yəni, e, yanıq yanından sonra yerdə toz qalmır, kül qalmır, deyir, onun kimi olacaqlar. O deyir, külə gəlib, onu yayından sonra onlar onu cəm eləyə bilməyəcəklər. Onlar əməlləri eləyiblər. Hansı necə də onların əməlləri? Kəramədət, kəramət, yəni e, toz kimi. Yəni yanıq yanandan sonra kül qalmır, o kül hansı ki, o küllə gələndə o küləy o e, tozu həmən onu e, külü yayır və insanlar onu cəm eləyə bilmirlər. Və həmçinin İmam e, Müslimdə, yəni hədis gəlib, e, Peyğəmbər buyurur ki: "İnna Allah la yadlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fi dunya və yujzi biha fil axirə, və ammal kafir feyut'amu bi hasanatin ma amila biha lillahi fi dunya hatta iza afda ila axirə lam takun lahu hasanatun yujzi yujza biha." Yəni Peyğ Peyğəmbər sən buyurur ki, həqiqətən deyir Allah Subhanahu taala mömini bu dünyada elədiyi yaxşıya görə zülm eləməz. Əgər bir mömin bu dünyada kiməsə yaxşılıq eləyərsə, Allah Subhanahu onun əvəzinə bu dünyada da həsənət verər və onun əvəzinə axirətdə də ona yəni həsənət verər. Yox, əgər kafir bu dünyada bir yaxşılıq eləyərsə, hansı ki o kafir kimisə yedizdiribsə, kiməsə rəhm eləyib, kiməsə yaxşılıq eləyibsə, Allah Subhanahu onun əvəzinə bu dünyada artıqlamasını ona verər, hətta qiyamət günü onun heç bir yəni haqqı qalmasın. Deməsin, ya Rəbbi, mən verdim, sən mənə onu qaytarmadın. Yəni Allah Subhanahu onun əvəzini bu dünyada verər, amma axirətdə ona heç bir şey verməz. Həmçində Ayşə Ayşə radiyalanın hədisi, hansı ki, e, İbn Cədənin hədisində buyurur ki, Qultu ya Rasulullah, inne İbn Cədən kənə fil cəhilə yaslu rahim və yut'amul və yat'amul miskim, fəl zəkə fəhəl zəkə nafi'hu qal la yanfa'hu li'annahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li xatiyyəti yevməddin. Yəni İbn Cəddən hədisində Ayşə rəziyallahu deyir ki, ya Rasulullah, o elə bir şəxs idi ki, o cahiliyyədə, yəni qohum əqrabanın arasını yaxşılaşdıran, ondan sonra kasıb miskin yedizlən idi və deyir o deyir o qiyamət ona fayda verəcək yoxsa yox. Peyğəmbər sallallahu deyir ona heç bir fayda verməyəcək, çünki o demə heç vaxt deməyib ki, ya Rabbi, sən məni e, günahlarımı bağışlansız ki, qiyamət günü sən mənim, yəni günahımı bağışla. Və həqiqətən də bu iki rəy hansı ki, e, sələflərin ixtilafı ki, e, kafirlərin elədiyi əmələ görə günahları yüngüləşirsə yüngüləşməyəcək. İki rəy var. O iki rəydən düzgün olansa ikinci rəy hansı ki, onlar əzablarına görə, onlar e, dünyada elədiyi yaxşılara görə onların əzabları, yəni yüngüləşməyəcək. Ancaq onların istal elədiyi, yəni hədis hansı İbn Cədənin hədisi, yəni o dedi ki, e, İbn Cədənin hədisi hansı ki, e, yüngilləşmək barəsindədir. Çünki bu hədisdə bu Cədənin bu hədisində, yəni Səhih Müslimdə gəlib və bunun başqa rivayətləri də var ki, yəni zəif rivayətləri var ki, e, Peyğəmbər deyir ki, onun əməllərinə görə onun əzabı yəni yüngülləşəcək. O hədislər isə yəni zəifdir. Ancaq onların istil elədiyi bu hədis və Əbu Talib hədisində isə orada isə onlara hüccət yoxdur. Çünki orada e, orada Əbu Talib qiyamət günü onun yəni əzabının yüngüləşməsi onun əməlinə görə deyil, onun əməlinə görə deyil, məhz o Peyğəmbər sallallahu səlləmin yəni şəfayətinə görədir. Çünki o zaman ki, e, Abbas yəni, onun əmsi soruşur ki, Ya Rasulallah, həl nəfəətə əbə talib şey, bir şeyin fəinəv kənə yəhudka və yəqdəbu ləq qalə nəam və fi, fi dahtəhi minənlər və ləulə ənə ləkənə fi dərkil əsfəli minənlər. Yəni Abbas, hansı ki, Peyğəmbər əmsi soruşur ki, Ya Rasulallah, yəni sən əmvə nəsə bir fayda verə bildin bildimi, nəsə bir şey elə bildimi, hansı ki o deyir sənin üçün e, səni özü qoruyurdu, müdafiə edirdi, sənin üçün kafirlərə, müşkilərə qarşı yəni qəzəblənirdi. Peyğəmbər deyir ki, bəli, mən deyir, e, o deyir, cəhənnəmin ən yüngüllü yerindədir. Əgər deyir mən olmasam o deyir ən aşağı, yəni tə, ən aşağı deyir e, təbəqədə yəni olardı. Və həmçində Əbi Səd Əl-Xudri radiyallahu hədisində buyurur ki, e, onun yanında əmisini qeyd edəndə buyurdu ki, "La'allahu tanfa'u şəfaəti yawmal qiyamə feyec'alu fihi feyec'alu fi dahdahin minən nar yabluğ ka'bihi e, yagli minhu dimaguhu." Yəni Əbi Səhl Xudri radiyallahu anh buyurur ki, yəni e, Əbu Talib peyğəmbərin yanında xatırlayanda, yəni peyğəmbər hədissə, yəni səhih hədisdir çünki yəni Rafizlər deyir ki, Əbu Talibin yəni e, atası yəni cənnətli idi, ancaq e, səhih hədislər onu göstərir ki, onun atası yəni əbədi, yəni cəhənnəmli idi. Və Əbi Səhl Xudri radiyallahu anh hədisində e, onun yanında Əbu Talibi xatırlayanda Əbu Talib peyğəmbər deyir ki, e, ola bilsin ki, mənim şəfaətim ona yəni qiyamət günü eynəsin yəni fayda versin və deyir, mənim e, şəfayətimlə o deyir, onun əzabı yüngül əzablardan olacaq və deyir, ayağının altına közlər qoyulacaq və o közlərdən onun yəni beyni qay qaynayacaq. Və bununla o bəyan olur ki, onun orada, yəni Əbu Talibin o yüngül əzab çəkməsi Əbu Talibin, yəni əməllərinə görə deyil, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin, yəni şəfaətini. Çünki Peyğəmbər deyir ki, "Ləulə ənə, ləulə, ləulə ənə." Əgər deyil mən olmasaydım, ləkənə fid-darkil əsfəli minən-nar. Əgər deyil mən olmasaydım, yəni onun o deyir cəhənnəmin aşağı, yəni təbəqəsində, yəni olardı. Və bütün bunlar hamısı onu göstərir ki, e, cəhənnəm əli, yəni kafirlər, yəni qiyamət günü elədikləri, yəni dünyada elədiyi yaxşılıqlara görə onlar üçün yəni təxfif yoxdur, yəni yüngülləşmə əməllərində yüngülləşmə yoxdur. Sadəcə o hansı ki hədislər gəlib, yəni Abu Talibdə və bu da bəzi alimlərin rəyinə görə bu yəni Abu Talibə yəni xassdır ki, yəni peyğəmbər onun üçün yəni şəfaətçi elib, onun şəfaətçiliyi də onun yəni əzabının yəni yüngül, yəni olmasıdır. Çünki Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə buyurur ki: "Və ma tanfa'u min şəfaətu şafiin." Yəni onlara qiyamət günü şəfaətçinin şəfaətçiliyi yəni xeyir xeyir verməz. Həmçinin Allah sonra buyurur ki, Fəmə lənə minə Fəmə lənə min şəfiin və lə sadiqin həmim. Deyir, onların heç bir, yəni şəfayətçiləri olmaz və onların heç bir onları müdafiə edən, onları qoruyan, onların, yəni dostu olmaz. Və bütün bunlar o, o e, birinci rəyə rəddir ki, hansı ki, birinci rəyi deyənlər buyurmuşlar ki, yəni qiyamət günü, yəni onların əzə, əməllərinə, yaxşılığına görə onların əzabları yüngülləşəcək və bütün bu rədlər həmən o birinci rəy, deyənlərə ə, rəddir ki, onların ə, necə deyərlər, ə, şəfayəti, yəni məqbul olmaz. Yəni onların elədikləri əməllər o əməllərin, yaxşıların müqabilində qiyamət günü onların, yəni əzabları yüngüləşməz. Ancaq o ki, Allah Subhanahu bu ayələrdə buyurması ki, "Fəmə tənfəhu, fəmə tənfəhu min şəfatu şafiin", onlara şəfaətçilərin şəfaətçiləri e, fayda verməz və həmçində peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Əbu Talibə şəfaət etməsi bunun arasında cəm eləmək lazımdır. Hansı ki, bunun arasında e, İbn Teymiyyə rahmalı buyurur ki, oradakı e, qadağan olan şəfaət onların cəhənnəmdən çıxmasıdır. Amma Abu e, Peyğəmbərin Abu Talibə şəfaət hansıdır? Hmm. onların əzabının, yəni yüngülləşməsidir və bunu həmçində İbn Kəsir rəhməhullah, həm Qurtubi, həmçində Şeyx İslam İbn Teymiyyə, yəni bu rəydədirlər. Və həmçində o kafirlərin, kafirlərin e, əzabının yəni yüngülləşməsi barəsində şəfaət eləmək barəsində e, Beyhaqqi rəhməhullah və başqa alimlər buyururlar ki, bu yalnız və yalnız yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi xassdır və həmçində bunu İbn Rəcəb rəhməhullah bir çox alimlərdən bunu qeyd edib ki, yəni kafirlərin əzabların yüngülləşməsi barəsində şəfaətçilik bu idi yalnız və yalnız yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi xassdır və bununla da yəni ikinci, yəni rəyin e, daha düzgün olması yəni irəli gəlir və həmçində bununla da yəni bu yəni kafirlərin axirətdə olan, yəni hökmləri və o məsələlər hamısı, yəni bununla da bitdi və gələn dərsdə inşallah, yəni kiçik küfür sahiblərinin, yəni axirətdə, e, dünyada və axirətdə olan hökmləri barəsində danışacağıq. Çünki indiyə kimi danışdığımız mövzular, yəni böyük küfürlər və böyük küfür sahiblərinin dünyada və axirətdə olan hökmləridir və gələn dərsdə inşallah e, kiçik küfür sahibləri, yəni böyük küfür aydın oldu nədir və kiçik küfürdən danışacağıq, hansı kiçik küfür dünyada əvəzinədir və axirətdə, yəni halları necə olacaq və düzün Allah bilir və sallallahu Muhammedin və aləli Muhammed. Allah.